Neguan horbela Neguan horbela ostoa baldin muskilduko bada. Beratxez muskilduko da, horbelduko bada neguan. Neguan muskilduko bada, bedatzez horbela ostoa, neguan horbelduko bada bedatxez muskilduko baldin orbelduko bada neguan. Orbela bedatxez muskila orbeldu neguan muskilduko bada. Bedatxez neguan, bedatxez orbelduko da, bada neguan. Bedatxez neguan, neguan bedatxez.